mai suna waye ta kaunata lissafi na ɗaya wanda Ruqayya Ahmed ne da nan jama'ar ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne da Habib ya tashi sai da Muhammad ya rurruke shi dan kuwa neman faɗuwa yake shi kansa Alhaji Nasirin Dauriya kawai yake yi yake wannan faɗan. amma shi ma hankalin nasa akan Habib din yake dan ganin irin halin da ya shiga cikin lokaci kankani Alhaji Idris ya ce to ranka ya daɗe mun gode mun gode Allah ubangiji ya kare ka kuma Allah ya saka maka da alkhairi abin akan abin da kai mana dan ba kowa ne zai iya irin wannan ɗin ba sannan ya ce hanzari ba gudu ba dan Allah ka haɗa mu ko da wasu ne a cikin ƙannanka mu je can wajen kakar yarinyar su mata bayani idan ba haka ba wallahi ba za ta yarda ba domin tana nan ta rikice ta ce sai habib Alhaji Nasiru ya murmushi sai ya yana kaunar tsohuwar ko dan kaunar da ta nuna wa dan nasa ya kalli Alhaji Shehu baban Saudatu da Alhaji Ilyasu kanin shi yace ku tashi ku je can gidan su yarinyar su yi wa iyayen yarinyar bayanin yadda za su fahimta gaba ɗaya suka miƙe 'yan uwan Abbas kamar bakin su zai tsinke don godiya gaba ɗaya a tsakar gidan gwaggwa suka haɗu har da babu A anan Alhaji Shehu yake yi wa gwaggwa bayani cikin nutsuwa ta yadda za ta fahimta yace su iyayen Habib ne kuma sun zo ne shi mata godiyar irin yadda ta nuna wa Habibin kauna to amma shi Habibin ya janye ya bar wa Abbas da har biki bai fi sauran yan kwanaki ba to bai dace ai haka ba idan aka yi musu haka ba a kyauta ba dan haka su yi hakuri ayi da Abbas din Gwaggwa cikinta ya gama yin sanyi tunaninta kawai yaya zake da me rama daga gani ta kwallafa wa ranta hadith yanzu ma ga ta can kwance babu lafiya a fili kuwa sai ta ce shikenan babu komai Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi amma dan Allah ku faɗawa wa Habibu kar ya fushi da ni ko me rama ya ki zuwa inda nake dan Allah ku faɗa masa idan ya dawo ya dinga zuwa muna kaisawa haka Allah ya kaddara gaba ɗaya sai da suka ji tausayinta Alhaji Ilyas kar ki damu goggo ai Habibu naki ne Allah ya mana jagora ta ce amin Alhaji gaba ɗaya suka sallama da ita suka fito ita kan Maryam na can kwanci akan gado tana ciwo duk abin da suke faɗa a tsakar gidan Filan da take kwanci akai gaba ɗaya ya gama cikewa da hawaye ta san kawai san Hajim ne zai tsara fata yaya za ta yi da rayuwarta ta rasa Habib shi ke nan da da bata gan shi ba bata san yana son ta ba ta jure to amma yanzu zuwansa da ganin da ta yi masa sai ta ji san ba za ta iya jurewa ba gashi yanzu ta san ba san maso wani take ba ita ma yana son ta ai ta jikin ta ya sake rikicewa sai amai a haka gugwa ta riske ta cikin damuwa da tausayawa ta daga ta ta cire mata kayan jikin nata ta maida ta kan nata gadan ta gyara wajen muryan kan ko ba iyawa ƴan uwa Abbas da suka ci aure bai tashi a kansu ba sun yi murna sosai duk dai suna cikin fargabar kar wata matsalar ta sake tasowa hakan bai hana su daina shirye-shirye ba haka ita ma gwaggwan tana jinyar Maryam tana ɗan shirye-shiryenta Don ta san ko ta ce a ɗaga biki ɗan uwan Abbas ba za su yarda ba ganin yadda suka ƙwalla faransu akan wannan auren a haka har ranar ɗaurin auren Maryam da Abbas a ranar kam ƴan layin su gwaggwa sun yi kallon al'ummar da ba su taɓa gani ba an yi taro na sosai don kuwa ƴan uwan Abbas ba ƙaramin gayya suka yi ba dama kuma su ma kansu gayya guda ce kowa ka gani cikin farin ciki da walwala a haka dai har aka ɗaura aure lafiya kowa ya watsi a lokacin Maryam na ɗakin gwaggwanta a kwance bata ma san me ake ba dan tsananin tsabar ciwo dan koya ya tsanta ba za ta iya ɗagawa ba ka mai sauraro a nan wannan littafi na ɗaya wanda yake da suna waye ta kauna ta ya kawo ƙarshe sai dai mu tara a littafi na biyu mu ji menene yake shirin faruwa a rayuwar Maryam a gidan Abbas shi kansa Hajib din anya kuwa sai iya hakura da Maryam din ai ai aure ba da shi ba sai kuma mu ji wace irin kauna ce mai zafi za ta biyo baya ga littafi na biyun nan a hannuna littafi na biyun kuma ya fara ne kamar haka Gwaggwa ta so kwarai su hakura da ɗaukar amaryar nan har sai ta ji sauƙi. To amma sai ta ga kamar za su zaci wani abu ne. Ko kuma su zaci tana son ta riƙe ta ne kawai. Amma duk da haka biki kam ana yin sa ne kawai amma amarya a kwance take ne. Cikin hukuncin Allah kafin yamma Maryam ta ji sauƙi sosai. dan ruwan ya ƙare aka cire mata ta ci abinci sosai ta sha magani sannan ta yi wanka ta rama sallolin da ke kanta sai dai jikinta babu ƙarfi ko kaɗan ƙawayenta duk sun kewaye ta biki babu wani armashi domin amaryar babu lafiya gwaggwata tura hadiza da samira surukar kurera sai su bai da ita ma 'yar gidan kureran ce su ne suka je suka yi wa Maryam jere a can gidanta don su ma basu dawo ba sai yamma nike su wajen karfe tara na dare tuni yan kaiwa amarya sun cika gidan kamar zai kashe a lokacin amaryar na ɗakin gwaggwanta an shirya ta cikin riga da sani na farar atamfar English da babban mayafi annan da ta tana gaban gwaggwa sai ta mai shekar kuka take yi daga gani ta yi kukan har ta gaji bayan gwaggon da 'yan uwa sun mata nasihohi daga nan aka ɗaga ta domin a fita da ita zuwa gidan mijinta mata 'yan uwa a ba sai faman guda suke aka fito da ita har wata aka saka ta a mota motoci ne tun daga farkon layin har ƙarshen sa a hakan ma waɗansu ba samu damar shigowa layin ba hakanan dai aka ɗauki amarya Maryam tun daga unguwar su fage har Nasarawa GRA a Sultan Road asalin gidan iyayen Abbas ɗan uwan Maryam sun yi mamakin ganin gidan dan gida ne katon gaske ga kyau da tsari harabar gidan ma kawai fili ne guda gidan ɓangare ne kashi kashi asalin babban bangaren da yafi kowanne girma aka nufa da ita anan cikin wani kata falo wanda yafi kowanne falo girma a gidan a cikinsa suka tadda matan gidan gaba ɗayansu su uku fuskar hajiya babban mahaifiyar Abbas sai fara'a take bakinta ya kirfuwa dan daɗi. Yau Allah ya nuna mata auren adin wato Abbas. anan zube a gaban su sai hajiyar sai faman zuba musu albarka take ne daga nan aka sake daukar ta aka yi sashen ta da ita falo ne ɗan daidai don ko a lokacin da su Hadiza suka zo jere sun sami gidan tsaf tun daga falo har cikin ɗakunan gaba ɗaya an shimfide su da jan katar da labule masu kyau jajaye da ratsin ruwan madara sai danin tebul wanda a eriya din shi kenan kallon wata kofa a gefe da suka shiga dakuna ne guda biyu suna kallon juna ɗaya a rufe ɗayar kuma a buɗe na buɗan suka shiga da ban ɗakinsu a ciki sai kuma falon da kofar kicin to a cikin ɗakin suka kafa mata gadonta na katako mai kyau da tsada don duk abin da gwaggwata ta Maryam mai kyau ne don ta san irin gidan da za a kawo ta Khalid ne kuma da lokacin sayayyar ma ya zo da Hadiza da Samira ne suka raka ta ta zaɓo mata kaya masu kyau ɗan yayi dan a cikin ɗakin suka kafa mata gado da mutubi da suf suka shimfiɗa mata sanin gado mai kyau da fulallukanta sannan a falo suka saka mata kujerunta su ma masu kyau da tsada sannan suka yi mata jere a cikin divaida da TV da bidiyo da sauran tarkace ma kicin ɗinta suka sa mata kayanta a ciki tsakiyar falon suka sa ƙaramin katar da santa tebul har da fridge wannan dogon ko ita ta kaɗai kai wa Maryamu gidan Maryam ya fito tsagwanin sha'awa kowa ya kalli falon da ɗakin sai ya burge shi domin komai daidai karfin su suka yi amma kuma mai kyau da tsada mai sauraro za mu dakata a cikin shirin namu na yau